يا لا قومي من نفوس عانقت درب السفال رواجت للموت سرا بين أحراش الضلال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين dragi džemate, poštovana braćo, predavanje koje smo držali prije neku noć na temu mudrost stvaranja i blisa imalo je za cilj da otkloni neke sumnje koje mogu da navru robu čovjeku pred ovolikim iskušenjima na koja nailazimo. Večerašnje predavanje sam naslovio budijet. ili robovanje uzvišenom Allahu. Postoje, braćo, dvije vrste robova ili dva, dvije vrste robova. Svaki je čovjek Allahov rob u smislu Allahovog stvorenja. I postoje robovi u smislu oni koji su odabrani i koji robuju Allahu subhanahu wa ta'ala. Tema o kojoj večeras govorimo nju je obrađivao Imam Ibn Kajim. Isto kao i temu mudro stvaranja blisa. Znači obe te, obe ove teme su od njega. Znači njegova je osnova i to sam dakle od njega preuzeo. Radi Rahmetullahi Dakle, govorimo o robovanju. Ubudijet, robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Nekoliko puta smo spominjali njegove riječi, Ibn Kajma alaih Rahmatullah, da Allah, što ga se više bojimo, to smo mu bliži. A stvorenje, što ga se više bojimo, to smo dalji od njega, bježimo od njega. Zato je dobro govoriti o temi robovanja, i temi luka Šta je to bogobojaznost? Zanimljiva je njegova podjela, rahmetullah aleyhi, bogobojaznosti. I kaže, bogobojaznost je, ima tri stepena. Prvi stepen je hamijetul qalb vel džavarih anil atham vel maasi. Prvi stepen bogobojaznosti je da čovjek čuva svoje srce i svoje organe od grijeha i nepokornosti Allahu. Drugi stepen hamijetuha anil mekruhat. Da sačuva svoje srce i organe od onoga što je mekruh, što je pokuđeno, što nije poželjno. I treći hamijetuha anil fubul, o mala Čuvanje srca od onoga što je višak. Bespotrebno. I onoga što, što ga se ne tiče. Pogledajte ovo. Prvi stepen da čuvamo srce i organe od grijeha i nepokornosti Allah. I kaže on, ovaj prvi stepen daje srcu sna, daje srcu život. Srce je živo. Drugi stepen čuvanje srca i organa od onoga što je mekru, što je pokuđeno, osuđeno. Nije dobro. Tomu kaže daje snagu srcu. Daje mu snagu, kuvet. I treći stepen čuvanja srca od čega? Od? Od bespotrebnih stvari i od onoga što, što nas se ne tiče. E ovo treće, kaže, daje čovjekovom srcu radost, ferh, behđe. To je ono kad insan ima lijepo čehre i surur veselost. Pogledajte ovo. Mnogi smo u ovom zemanu nesrećni baš zbog toga što se bavimo onim što nam se ne tiče. Da ne govorimo o mekruhatima i o onome što je zabranjeno. To su tri stepena bogobojaznosti. Takva luka. Prva imamo Ibn Kajmu ali Dakle, govorimo o ubudijetu. Braćo, tema koju večeras obrađujemo ona je, ona je posebna. Osobena je i ne zahvata u budijec sa stajališta propisa u smislu treba da klanjamo pet namaza dnevno, da postimo Ramazan, da obavimo dajemo zekat i tako dalje. Ne bavi se time u detalje, nego samo zahvata te Allahove propise općenito. I na osnovu tih, dakle, razmišljanja izlazi sa posebnim zaključcima da pokuša kod čovjeka da razvije osjećaj da osjeti slast robovanja Allah. Jer mi živimo u vremenu, braćo, velike improvizacije. Kada ljudi u ovom javnom životu previše improviziraju stvari i to imamo u svim, u svim ovim segmentima života. Od recimo rada na građevinama, od od nauke, od, od sporta, od svega, primjećujemo veliku improvizaciju. I to se normalno, i to je ušlo i u, i u sfere vjere, gdje ljudi improviziraju vjeru. Odnosno, žive vjeru previše formalno. A zaboravljaju one suštinske stvari koje Allah subhanahu wa ta'ala posebno naglašava u Kur'an. A to je odgoj srca. A to je da srce u istinu bude ono koje Allahu robuje. Koje Allahu pada na sečtu. Ne mislimo ono na ovo srce koje je od, od, od mesa i od krvi. Ne, ne mislimo na to srce. Nego na ono duhovno srce o kojem Allah subhanahu wa ta'ala govori. Zbog toga se ubudijet, pravi ubudijet robovanja Allahu bazira na tri stvari. Ili zahvata tri stvari, tri oblasti. Prva oblast je Allah subhanahu wa ta'ala kod svojih stvorenja ima svoju naredbu i svoju zabranu. Dakle, ono što je naredio i ono što je zabranio. I to se zove propise. To je prva oblast. Druga oblast je Allahova odredba, koju je odredio njegovim stvorenjima. I ona, može da, i ona ide u dva smjera. Allahova odredba u smislu nesreća koje Allah nama daje, ali mi ne utičemo na njih. Kao što je recimo vremenske nepogode, kako oni to nazivaju, poplave, požari, zemljotresi, potopi i tako dalje. I Allahova odredba, mesaib, u onome, e, ili me'aib u onome gdje insan ima udjela. A to je kad insan čini grije. To je dakle druga ona sfera u budijete, gdje treba da budemo ovaj oprezni. Znači prva sfera jeste ubudijet robovanja Allahu u onome što je naredio i što je zabranio. Druga oblast jeste robovanja Allahu u onome što nam je odredio. I toga ima dvije vrste. Robovanje Allahu spram nesreća koje nam Allah daje i one su iznad naše moći. Mi na to ne utičemo. I druga, drugi ogranak robovanja u ovoj oblasti jeste robovanje Allahu kad su u pitanju grijesi, nepokornost i slično. Kako da se tu postavimo? I treća oblast jeste robovanje Allahu sprem nimeta koje nam daje. Nimeti to su blagodati. Je tako? Tu riječ znamo kod nas, je tako? Kako da robujem Allahu spram onoga što mi je dao? A dao mi je puno, je tako? Neki se čovjek požao jednom od poznatih selefa i kaže zašto me Allah toliko iskušava? Nije mi dao ništa od imetka. Moji komšije, moji poznici imaju sve, mnogo više. I onda mu on nabraju i kaže, kad bi ti neko ponudio ti da za oko milion zlatnika, bili pristao? Kaže ne bi. Za drugo kaže ne bi. Bili pristao da daš ruku za milion zlatnika? Kaže ne bi. Drugu ruku ne bi. Tako s nogama, tako sa ušima, tako sa svime. Pa kaže ti samo na sebi u organima, ovim fizičkim organima, imaš preko deset koliko miliona zlatnika. Što hoćeš više od Allah subhanahu wa ta'ala? Znači kad ti Allah subhanahu wa ta'ala da samo nimet zdravlja u tvom tijelu, dovoljno ti je nimeta da mu bude zahvalan. Allah subhanahu wa ta'ala. Zato je Allahu najdraži rob i Allahu najbliži rob onaj ko spozna robovanje u ove tri oblasti koji upotpuni i koji upotpuni a najudaljeniji od Allaha je onaj ko zanemari robovanje ove tri oblasti. Jesmo zapamtili ove tri oblasti. Oblast sprem Allahovih naredba i zabrana. To je prva oblast. Druga oblast jeste robovanje Allahu sprem njegove odredbe. I, toga ima dvije vrste. Robovanje u tragedijama koje nam Allah daje i na koje mi ne utičemo. Umre mi recimo neku u familiji, izgubim neki dio tijela, vrlo često nis, ne utičem na to. Allah mi tako odredio i robovanje spram onih nesreća ili mahana na koje ja mogu da utičem, a to je kad činim grije. To je dakle druga oblast. I treća oblast jeste robovanje Allahu sprem nije meta. Spram blagodati koje nam daje. I to je večerašnje predavanje, braćo. Ja vas molim, u toku predavanja, ako nešto bude nejasno, zaustavite i pitajte. Da možemo da pojasnimo prije nego što odemo daleko od teme. Ili duboko u temi. Dakle, najbliži Allahu rob i najdraži Allahu rob je onaj koji ispuni robovanje u ove tri oblasti. Najudaljeniji od Allaha je onaj koji zanemari robovanje u ove tri, ove tri oblasti. Imam Ibn kain i ovo jako lijepo primjećeno kaže deset stvari su kod čovjeka beskorisne. Kad bismo večeras, braću, samo od ovih deset stvari zapamtili par, dvije, tri, eventualno četiri ili pet, bilo bi dovoljno da kažemo s ovog smo dersa pokupili koristi. Kaže ovako, deset stvari su kod čovjeka beskorisne. Prva, znajnje po kojem se ne radi. Sad možemo zapitamo koliko svako od nas primjenjuje od dina, od vjere ono što zna. Djelo koje nema i hlasa. Druga beskorisna stvar kod čovjeka je djelo koje nema i hlasa. Kada je se insan pretvara, rade što se pretvara. Treća stvar, Dakle, nema ihlasa i nema sljeđenja poslanika salalahu alaihi u tome. Treća stvar, i metak. to, ovo, i metak kojim se insan ne okorištava. Onaj koji ga zgrče, tolika je cicija da ne iskorištava i metak na ovom svijetu. Za, svoj interes. A niti ga dijeli na Allahovom putu, pa da ga čeka nagrada na onom svijetu. Gledajte ovo. To jako opasno. Kad insan zgrče i metak, a cicija je. Pa niti ga daje za svoju familiju, za svoju rodbinu, za djecu, za ženu, za roditelje, za siromahe. A niti ga žrtvuje u smislu čeka nagrade za sudnji dan. Da ima kod Allah subhanahu wa ta'ala ušteđeno nešto. Četvrta beskorisna stvar jeste srce koje je prazno, koje je lišeno ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala i žudnje prema njemu i prisnosti sa njim. Ovaj lijepo Braćo, dva najveća užitka su spomenuta u jednoj dovi Resula sallallahu alaihi wasallam. Allahumme inni es'eluke lezete nazari ila veđik wa šeuka ila liqaik. Ovo je dova koju Ibnul Kajim u dijelu šeitanove zamke detaljno komentariše. Najveći užitak na ovom svijetu, braćo, jeste kada osoba kod sebe razvije čežnju za Allahom. Najveći užitak. Najveći užitak na onom svijetu je susret sa Allahom. Onaj ko ne bude razvio u srcu na ovom svijetu užitak da sretne Allah, neće imati užitak viđenja Allaha na sudnjem danu. pogledajte ovo. Najveći užitak jeste da u srcu razvijemo čežnju za Allah. Da ga sretnemo. Na ovom svijetu, najveći užitak. Najveći užitak na onom svijetu je šta? Susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Zato je jedan od selefa rekao Rahmetullah Alehi kaže ako rob bude mnogo spominjao Allaha Allah će mu usaditi u srcu čežnju za susret sa njim. Pogledajte pa ovo. Allah će mu usajati u srcu čežnju za, lju, za susret sa njim. Peta beskorisna stvar jeste tijelo koje nije pokorno Allahu i nije u službi Allaha. Pogledajte pa ovo vraću. Mi smo u godinama kada smo još uvijek u najljepšoj, najjačoj snazi da budemo Allahu u pokornosti. Tijelo koje je lišeno pokornosti Allahu i hizmeta njemu, ono je beskorisno tijelo. Ajte ovo. Šesta stvar, ljubav koja nije ograničena zadovoljstvom onog koga voliš. Kaži da voliš Allah, onda tu ljubav ograniči onim što Allah voli. Ste ovo Ovo je jako bitno. I izvršavanjem njegovih naredbi. Ako voliš neko stvorenje, Voliš recimo svoju ženu. A sve radiš kako ona neće, ona će reći ovaj mene ne voli. Ste čuli ovo? Čakice, to je opasno polje. Ako se radiš suprotno, ona kaže, to je lažna ljubav. Ako si rekao ja volim Allaha, tako ubedi. A ne radiš ono što on voli, to je lažna ljubav. I ne izvršavaš ono što ono tebe traži, to je lažna ljubav. Dakle, takva je ljubav beskorisna. Ovo je to Sedma stvar, vrijeme koje nam promiče, a u njemu ne uradimo dobro. Niti ga iskoristimo da se pokajemo za ono hrđavo što smo prije uradili. To je beskorisno vrijeme. Osma stvar, razmišljanje o onome što ne koristi. Čuvajte mozak od ovoga. Jer danas je medij toliko jak, braćo, toliko je jak, da naprosto nameće dinamiku razmišljanja. Nameće je. I onda čovjek dođe u poziciji da jednostavno nema vremena se pozabavi s ovom kako treba. Dakle, razmišljanje o onome što ne koristi je beskorisno razmišljanje. Deveta stvar, da služiš nekome čije te služenje ne primiče Allah. Da služiš nekome čije te služenje ne primiče Allah. Zato pa su učenjaci govorili najgori, najveći gubitnik na ovom svijetu je onaj ko izgubi onaj svijet zbog dunjaluka drugih ljudi. Služi drugima dunjaluku. I zbog nje je spreman i da prevari, i da ubije, i da slaže. Radi ljudi i zbog službe tim ljudima ne samo što je izgubio ahiret, on izgubio i dunjaluk. Jer nije vrijedan u njihovim očima. Čuje obraćaj. To samo je u očima ljudi. Najvrijednije je onaj ko služi Allah. Pamtite ovo. I ovo je poseban ders. s kuranskim ajatima iz sure El, Isra, eh, sure El ili Benu Israil. Men kane yuridu ađirete ađelna lehu fiha ma neša'u li men nurid. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Onaj ko žudi za ovim životom, ovim brzim, ovim životom, mi ćemo ga dati ali ćemo ga dati onome koje mi hoćemo. A onda ćemo učiniti da se u džehennemu ponižen prži. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا onaj ko bude težio za ahiretom. a vjernik je. Njegovo će djelo biti svake zahvale dostojno. Pogledajte ovo. Kad lopo braćo ukrade nešto i to ne smije kod sebe da drži i ima mogućnost da to potrani kod drugog lopa ili kod poštenog čovjeka. Gdje će ga ostaviti? To misliš Kod poštenog čovjeka. Zna, cijeni to. Onaj ko bude htio ahiret, a on je mu'min, njegovo je djelo svake hvale dostojno. Allah kaže. To je Allahov zakon. Znači lopov kad nešto učini zlo, hoće da prikrije, neće to kazati lopovu. Jer zna da će ga izdati, on je lopov. To će kod poštenog da, da potranje ako, ako bude mogao nekako. Zalubilo Zbog toga čovjek koji služi ljudima na račun svog ahireta, gubitnik je veliki. Teško njemu. I deseta stvar, da čovjek strahuje i da žudi. Od nekog ili prema nekom, čiji je život kao i njegov u Allahovoj ruci, u Allahovoj moći, kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je gubitnik. A dva najveća gubitka od ovih deset su, kaže Imam i Kajim, dvoje. Iba'atul kalb i iba'atul vakt. Upropaštavanje srca i upropaštavanje vremena. Kad čovjek, braćo, uništava svoje srce. Grijesima, haramima, lošim dakle stvarima i prlja ga non stop. Ili dozvoljava da mu vrijeme protiče u nečem što je beskorisno, a da ne govorimo o nečem što je haram. Kaže imam Ibn Kajim, ovo to jako zanimljivo. Kada bi insan radio ono što Allah voli, a pritom propusti ono što je Allahu još draži, bio bi gubitnik. Pa je to, gubitnik A šta reći za onoga ko ne radi dobro ili ko još radi zlo? Kada bi insan radio ono što Allah voli, a propušta da uradi ono što je Allahu još draže od tog što on radi, bio bi gubitnik. A to ćemo tek kad dođemo kod Allaha subhanahu wa ta'ala i kad budemo stali pred džennetom, inšala, ne pred džennetom, inšala, a tamo sto, sto stepeni dženneta. Svaki stepen, eh, svaka dva stepena razlika između njih koliko je? Između nebesa i zemlje. Zbog toga kaže sallallahu alaihi ve sellem Ebu e, Zeri nasa ja'malun Ebu Zer Fe innel dženne mi etu deređe O Ebu Zerre pusti ljude neka radek se bore jer džennet ima sto stepeni bejne kulli, bejne kulli deređetein kema bejne sema i vel ardu. Jer svaka dva stepena razmak koliko između nebesa i zemlje. وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُهُ الْفِرْدَوْسِ A kada budete molili Allaha, molite ga za Firdeus. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَاهَ To je središnji, centralni i najuzvišeniji dio dženeta. Nije rekao molite ga samo da uđete u dženet, nego najuzvišeniji stepen u dženetu ga molite. Čuli obraću. Dakle, kad uđeš u džamiju i hoćeš da klanjaš, nemoj odmah tamo u čošku nego sjesti, nego u prvi sat odmah idi. ono prvi saf. Jer Allah najdraži prvi saf. Allah najdraži. Dakle, kroz ovo, kroz ovi deset stvari, braćo, uviđamo važnost očuvanja zdravog srca i važnost očuvanja vremena. Znači, srce uništava on stvar ili situacija kada osoba da prednost dujnaluku nad ahiretom a vrijeme uništava lažna nada. Uvijek Islam kaže sebi kad budem bio malo kasnije ću se. Onda ću stati pa ću promijeniti ovo pa ću promijeniti ono. Lažna nada. Lažna nada uništava vrijeme. A ljubav prema gradu uništava srce. I sada prelazimo na one tri oblasti robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Prva je robovanje Allahu spram njegovih naredbi i zabrana. Kratko je tu, kratak je tu bio Ibn kaže spram Allahovi naredba i zabrana. Izvrši ono što Allah od tebe traži radi Allaha i kako je to pojasnio Muhammed sallallahu alaihi I dovoljno Ništa, ni manje, ni više. Dovoljno je. Kako ti Allah traži, kako ti Allah naredio, rad njega to uradi, a to je pojasnio Muhammed sallallahu alaihi Bilo koja naredba, bilo koja zabrana. Braćo, mnogo je bitno da shvatimo da sve ono što je Allah propisao, to je za našu korist. Znači, mi Allahu ne trebamo. Allah nas nije potreban. Mi trebamo Allah. Dakle, ako ti je Allah rekao klanjaj, klanjaj. Ako ti je rekao ne gibeti, ne gibeti. Ako ti je rekao ne grdi komšiju, čuvaj njegov hak, čuvaj njegov hak. Ako ti je rekao obavihač, obavihač. Ako ti je rekao čuvaj pravo komšije, čuvaj pravo komšije. Allah to tebe traži. Ni manje, ni više. Zato, braćo, ima kod današnjih muslimana, možemo da primijetimo, da kada ga neko pita zašto postiš, on počeo objašnjava, pa eto, to je zdravo, pa mnogo ljekovito, pa ljekare rekli, ovo, pa rekli ovo, ne. Ja postim jer mi Allah to naredio. Koliko je to zdravo, to je sasvim druga stvar. Zašto klanjaš pa mnogo zdravo za kičmu, pa ono kad padaš seždu, pa to je zdravo, pa gimnastika, pa ne. Ja klanjam jer mi to Allah naređuje. To je osnova, braću. Sve drugo je sporedno. Pojašnjenje do čega je medicina došla, možda bude relativno. ne stvarno nekada. Postim, Allah mi naredio. Požegi, požegi. Koliko mogu. Klanjam, Allah mi naredio. Po blatu, po blatu. Allah naredio. Nemoj, izgubit će nam ove hlače peglu, nemoj da klanjamo sada, to će kad budemo trenirok imali na sebi, nemojte da. Klanja Allah ti je naredio. Čuli Dakle, ubudijet Allahu je kod tih, kod tih dakle, stvari izvrši ono što Allah od tebe traži. Ostavi ono što je Allah zabranio. I ti si riješio problem. Braćo, veliki je, veliki je izazov za čovjeka. Kada počne da u Allahovim propisima traži neku mahanu. Neka pojašnjenja da bi udovoljio svome nefsu i čeifu. To je opasno. Kad ti Allah nešto traži, uradi to. I braćo, u tome je spas. Allah i braće, u tome je sreće. Kad insan shvati ja klanjam i to je, to je počast za mene. Allah me da klanjam, da mu robuje. Druga oblast jeste robovanje u Allahovoj odredbi u onome što je tragedija po nas. I to smo naveli primjere. Recimo poplave, požari, zemljotresi, razne druge, dakle, razne drugi vidovi nesreća. Kod ovoga kod ove oblasti Ibnu Kajm kaže prvi vid robovanja jeste da tim osaburamo. Da ovo sabur. Drugi vid jeste i on je uzvišenje od ovoga prvoga da kod sebe pokušamo da razvijemo osjećaj zadovoljstva jer je to da Allah Allah I treći vid, ovo je najjači stepen jeste da kažeš hvala ti Allah. To je tvoje odredbe, Ja sam pokoj. Dovoljno. I druga, druga vrsta ubudijeta kod ove Allahove odredbe jeste ubudijet sprem mahana, spram grijeha. Kako da se insan postavi, a da bude Allahov rob, pokorni Allahov rob, a on griješi. On je griješnik. Kako da tu robuje Allah subhanahu I ovdje je Ibn Kajim ostao najduže. I puno pojašnjavao zbog vremenskog, dakle, o, zbog ograničenja vremenski, i ne može biti u detalje. A ćemo ukratko. Sama svijest da ti je Allah subhanahu wa ta'ala dao razmišljanje o tome. Da možda se pokaješ. I da hoćeš se pokaješ, dovoljno da kažeš, ja robujem Allah. Dakle, kad učiniš grije, kad od sebe ispoljavaš mahane, koje ti pomaže šetan da i ovaj finaliziraš, i dođe ti svijest da se pokaješ, svati. Da ta svijest da se pokaješ je nimet od Allaha. To je Allahova blagodat tebi. Koju Allah daje robu kad hoće da mu oprosti. I onda shvatiš, od mene je grije, od Allaha je oprost. Od mene je grije, a poslije grije pokaja od Allaha je oprost. Allah mi daje, ja kršim. Allaho je propis sprem toga. Zbog toga kad insan hoće se pokaje, nek pokaže da mu je tijelo pred Allaha ponizno. Da mu je srce pred Allahom palo na seštu. Zbog toga je Allah subhanahu wa ta'ala, braćo, zadržao za sebe pohvalu, hvalu i zahvalu. A stvorenja kod njega su manjkavosti, mahane grijesi. Allah nam spušta blagodati, a mi mu ne zahvalimo. Allah hoće da nas učvrsti svojim propisima, a mi to odbijamo. Dakle, sama činjenica da ti je Allah omogućio da mu se pokaješ, to je, to je ubudijet, to je robolja Allah subhanahu wa ta'ala. I ti to uradiš. To je robolja Allah subhanahu wa ta'ala. Malo smo o tome govorili kad je bilo govora o mudrosti stvaranja blisa. I treća oblast jeste ubudijet Allahu sprem nimeta koje imamo. Braćo, ovo je jako bitno. Mi znamo nekada da kažemo ovo sam ja zaradio. Ovaj desto samo ja mogu da niko više ne može. Taksi samo ja mogu dobro da vozim, tako akici, niko više ne zna koja. To je pogrešno. Račun to tako ne ide. Znaš dobro da opravljaš zube, hvala Allah. Znaš lijep des da održiš, hvala Allah. Dobar si govornik, hvala Allah. Koliko je dobri govornika prevaranata, vraću znaš dobro da nešto uradiš što je korisno, hvala Allah. Dakle, prva stvar kod nimeta jeste da priznaš da nisu tvoje nego Allahove. Hajde obrać, prva stvar. Da priznamo da su one od nas. Da su one od Allaha, nisu od nas. Allah nam ih daje. Druga stvar kod nimeta jeste da te zapravo halalte. Prva stvar jeste da ih priznamo da je to nimet. Druga stvar da je to od Allah. I treća stvar, da taj nimet koji ti je Allah dao, upotrijebiš tamo gdje Allah voli. Gledajte ovo. Ovo je dakle najveći stepen. Prvi stepen je da priznaš da je nešto nimet. Nekada, braću, insan osjeća da je zdravlje nimet. Koliko se ne razboli. On nije svjestan da je u nimetu. U slobodi. Smo mi svjesni, braću, koji je nimet imati slobodu. Ali mi o tome ne razmišljamo. Dakle, prva stvar je da primijetiš da je nešto met Druga stvar, da priznaš da je to od Treća stvar, da to upotrebiš tamo gdje Allah voli. Mete primjer za ovo. Recimo primjer tijela. Koliko ljudi, braćo, koliko muškaraca, žena upotrebljava tijelo tamo gdje Allah ne voli. Ako Allah damo lepše tijelo, ono usko, razgoliči se, da se vidi da ima ljepotu. To je njegova majka rodila, to je djetaka bio, nema šanse kod da bude kao on. Ne, to je Allah dao. Kušate. Sve što je Allah dao robu kušaga. To je iskušenje za roba. Dakle, kod nimeta prva stvar da ih primijetimo i da ih priznamo da je to nimet. Druga stvar da je to od Allah. ne od nekog drugoga. I treća stvar da taj nimet tu blagodat upotrijebimo tamo gdje Allah voli. Jedna od lijepih, zanimljivih stvari kod ove oblasti jeste da osoba koliko god da mu je Allah nečega dao malo, smatra da je to puno. I druga stvar, koliko god da osoba mnogo Allahu zahvaljuje, smatra da je to malo. Čuli ovo? Koliko god da Allahu robuješ, zahvaljuješ mu, uvijek reci sebi nisam dovoljno postigao. Mogu mnogo više. Braćo, ovo je jako bitno. Kada ove tri stvari upotpunimo, braćo, mi postajemo oni koji su Allahu najdraži i Allahu najbliži. Sve osim ovoga je manjkavo. Sve osim ovoga je krnjavo. Dakle, još jedan put da sumiramo i da završimo inšala. Prva stvar, prva oblast robovanja Allahu jeste u njegovim zabranama i njegovim naredbama. I to smo razumili. Pokornost radi Allaha i slušanje uputa poslanika Druga oblast jeste Allahova odredba. Bilo u nesrećama, bilo našim grijesima. je onaj grijeh koji uradim, Allah mi ga odredio. Tako da se tu ponašamo. I treća oblast, Allahovi nimeti koje nam daje. Ako malo razmislite, braće, vidjet ćete da ove tri oblasti zabatele su sve u životu što insana, što insanu dolazi. Sve. Kompletno naš život je ovo zahvatilo. Naredbe i zabrane, Allahova odredba i Allahovi bla, imeti blagodati. S ovim završavamo, će Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari razumijevanja vjere, da budemo Allahu odabrani pokorni robovi, da nam Allah oprosti grijehe, da nam smiluje. I braćo za kraj, da podsjetimo da je mnogo bitno da insan od blagodati kojemu mu Allah subhanahu wa ta'ala dao, nikada ne teži za onim što nema dok ne realizuje ono što ima. čudi obrać. To što imaš tu, kad to upotpuniš, Allah će ti pomoći da stekneš novo. Ja vam savjetujem, nimet koji imate ovdje, šuvajte ga. Malo gdje, ako mladi ljudi se ostali zajedno i u ovolikom broju i druže i šire Allahovu vjeru i okupljaju ljude radi Allaha i čine izmet Allahu kao što je ovdje. Ja vam sad to čuvajte. Imate ovdje daje koji sama rade, poštujte to. To je blagodat. Nemojte se puno tamo po Njemačkoj za Halilom, za onim, nemojte ostaviti to. Mi imamo tamo svoje, svoje iskušenje i svoje belaje i svoje, tako? Tako držite se vi tu. Tu radite, tu se borite, jer uvijek insan misli tamo negdje je mnogo bolje. A tamo možda je veće fitne. Tamo možda gore. Zato tu gdje ste, iskoriste braćo to što imate, Ako budemo zaslužili, Allah će nam dati još bolje. Ako ne budemo, to nam je dovoljno. Hvala Allah, tako. Da se Allah nagradi. Assalamu alaikum. Barakallahu fikum. يا لا قومي من نفوس عانقت درب السيفال رواجت للموت سرا بين أحراش الضلال